Եթերում քաղաքագետի ամբյոն հաղորդաշարն է, խոսափողի մոտ է քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մենք կփորձենք հետադարձ քննական հայացքով դիտարկել հետպատերազմյան իրավիճակն Արցախում եւ Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների համապատկերում։ Եվ այսպես անցել է 1 տարի 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո, պատերազմ, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի հանրապետության դեմ սանձազերծել էր Ադրբեջանը։ Թուրքիայի եւ միջազգային ահաբեկչության խմբավորումների աչակցությամբ։ Պատերազմի ավարտ բարակապակցությունը ինչ խոսք միանգամայն պայմանական է։ Քանզի անցյալ տարվա նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերն ընդունված Եռակոմ հայտարարությունը, որ ստորագրել են Ռուսաստանը, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, իրականում ազդարարել էր ոչ այնքան պատերազմի ավարտը, որքան որ սոս զինադատարը հակամարտության գոտում։ Զինադատար, որ նախանշված չէ որևէ ժամկետի համար, ոչ կարճատև եւ ոչ էլ երկարատև ժամկետի։ Հայտարարված զինադատարի ժամկետն անորոշ է։ Հետևաբար պատերազմը տակամին շարունակում է մնալ մեր կյանքի օրակարգում եւ ցանկացած պահի կարող է վերսկսվել։ Իհարկե, որպես պատերազմի հնարավոր վերսկսման կանխարգելակիչ ու զսպիչ գործոն դետարկվում է Ռուսաստանի խաղապահ զորախմբի ներկայությունը հակամարտության գոտում Արցախում։ Սակայն ավելորդ չէ ընդհանրել, որ այդ ներկայությունը նույնպես պայմանական է եւ վերջնական արդյունքում կայուն երկարատև խաղաղության երաշխիք լինել չի կարող։ Թե ինչու փորձենք բարձել։ Նախ չմոռանանք, որ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի խաղապահ առաքելությունը ըստ նախնական պայմանավորվածության սահմանված է ընդամենը 5-ամյա ժամկետի համար, որի ավարտին մնացել է 4 տարի։ Իսկ թե 4 տարի անց այդ զորախումբը կշարունակի, ավելի ճիշտ նրան թույլ կտրվի հետագայում եւս նույնքան կամ մեկ այլ ժամկետով շարունակելու իր ստանձնած առաքելությունը հարցերի հարց է, որ մտահոգում է հայ հանրությանը։ Այստեղ իրադարձությունների կիզակետ Արցախում Ադրբեջանի տարաբնույթ սադրանքների թիրախ դարձած Հայաստանում թե հայկական սփյուռքում։ Հիշեցնեմ, որ ռուսական խաղապահ առաքելության մանդատի հարցը կարգավորվում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերվա հայտնի երրակողմ հայտարարությամբ Հայաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն, Ադրբեջան երրակողմ ձևաչափով։ Սակայն հայտնի է նաև, որ ռուսաստանյան զորախմբի խաղապահ առաքելություն ի սկզբանե եւ առ այսօր չի ստացել պաշտոնական Բաքվի վերջնական գրավոր համաձայնությունը։ Դրա հետ մեկտեղ Ադրբեջանը հետամուտ է մեկ այլ այլընտրանքային նպատակի՝ Արցախի հետ կապված հարցերում Հայաստանին դուրս մղել խաղից, այն շարունակելով Ռուսաստան-Ադրբեջան երկկողմ ձևաչափով։ Այս համատեքստում մասնավորապես հատկանշական է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի հայտարարությունն առայն, թե Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը քննարկում են լրացուցիչ իրավական մեխանիզմներ, որոնք կապված են Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների մանդատի հետ։ Եվ եթե իրականում նման գործընթաց կա Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև, ապա դա նշանակում է, որ առաջիկայում փորձ է արվելու Հայաստանը աստիճանաբար դուրս բերել Արցախին առնչվող գործընթացներից։ Գաղտնիք չէ, որ Արցախում Ռուսաստանի զինված ուժերի զորախմբի խաղապահ առաքելությունը ունի միջազգային մանդատ, որ սովորաբար տրվում է բացառապես միավորված ազգերի կազմակերպության կողմից։ Այնպես որ ինչպես նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությունն է ոչ իրավական փաստաթուղթ։ Պայմանավորված նրանով, որ չի վավերացվել հակամարտ կողմերի ներկայացական մարմինների խորհրդարանների կողմից, նույնպես եւ ռուսական խաղապահ առաքելությունն է զրկված միջազգային բարձրագույն ատյանի ՄԱԿ-ի կողմից լիազորված լինելու մանդատից։ Իրավացի կլինենք ենթադրել, որ այս վերջին հանգամանքում, այսինքն ՄԱԿ-ի մանդատի բացակայության խնդրում արկա են նաեւ Բաքու, Անկարա, Թել Ավիվ երանգյունի լոմբինգային ջանքերը միջազգային հարթակներում։ Այնպես որ թե հակամարտ կողմերը եւ թե միջազգային հանրությունը ստիփաց են առայժմ, այսինքն ժամանակավորապես, ոչ իրենց համար որևէ հարմար պահ հաշտվել առաջացած դե ֆակտո իրողության Արցախում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ առաքելության ներկայության հետ։ Հիշեցման կարգով նշեմ, որ Ադրբեջանը Արցախյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը առերևույթ շահագրգիռ արեմտյան տերություններն ի սկզբանե եւ Արցախյան երրորդ պատերազմի առնչությամբ էլ այն տեսակետին էին, որ Արցախում խաղապահ առաքելության գազմի մեջ չպետք են գրկված լինեն ոչ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների, ոչ էլ Ադրբեջանի ու Հայաստանի հարևան երկրների զինված ստորաբաժանումներ։ Հետագա տարիների ընթացքում միջնորդ երկրների միջև նույնիսկ ոչ ֆորմալ համաձայնություն էր ձեռք բերվել այդ կապակցությամբ։ Անկամ քննարկումներ էին տարվում պատերազմական գոտում խաղապահ առագելությամբ լիազորել սկանդինավյան երկրների։ Ինչ խոս, դա պայմանավորված է ոչ այնքան Արցախյան հիմնախնդրի նկատմամբ այդ երկրների չեզոք դիրքորոշմամբ, որքան որ այդպիսովից պատերազմական գոտուց եւ առհասարակ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանից Ռուսաստանին վերջնականապես վտարելու արևմուտքի հերագնա նպատակային մտադրությամբ։ Մյուս կողմից Բաքուն հերու չէ այն մտքից, որ վաղ թե ուշ այս կամ այն կերպ իրեն կհաջողվի ռուսական խաղապահ զորախմբին հանել տալ պատերազմի արդյունքում Արցախի մնացյալ տարածքից։ Իհարկե, հազիվ թե Իլհամ Ալիևն այդ նպատակով փորձի կրկնելու Միխեիլ Սահակաշվիլու ինքնակորցան քայլը, որ նա թույլ էր տվել 2008 թվականի օգոստոսին կարգադրելով հրետակության ենթարկել Սխինվալի մերզակայքում տեղակայված ռուսական խաղապահ զորախումբը, Այդպիսով իսկ միաժամանակ ու վերջականապես կորսելով թե հարավային օսյան, թե Աբխազիան եւ թե Վրաստանի նախագահի իր բասկաթորը։ Բայց ահա միջազգային հարթակներում մանավանդ ադրբեջանա-թուրքական ու հրեական համատեղ լոմբինգի ամենայն աջակցությամբ նա կարող է հետևականորեն փորձի հասնելու իր այդ նպատակին։ Իսկ ահա արեմուտքին բնականաբար կրակը մշտապես վառ պահելու համար նման փող է պետք։ Ընդ որում այդ կրակվարիչ փողն արեմուտքին պետք է ոչ միայն Ադրբեջանում, այլև Հայաստանում։ Այս առումով երևի թե սոսկ պատահական զուգադիպություն չէ վերջին շրջանում հակառուսական դրամատրությունների միաժամանակյա բորբոքումը թե Ադրբեջանում եւ թե Հայաստանում, ինչպես սոցիալական ցանցերում, նույնպես եւ Բաքվում ու Երևանում կազմակերպվող հանրահավաքներում, թե ինչ ուժային կենտրոններ են ողորթում ճակերտների մեջ ասած բողոքի այդ ցույցերը կարծում եմ դժվար չէ կռահել։ Միևնույն ժամանակ պաշտոնական Բաքուն այդ նպատակով շարունակում է կիրառել իր ավանդական գործիքակազմը, որին արցախցիները ցանոթ են տակավին արցախյան շարժման ժամանակաշրջանից ի վեր։ Խոսքս վերաբերում է ամենատարբեր սադրանքներին, որոնց Բաքուն բարբերաբար դիմում է նաև անցյալ տարվա աշնանային պատերազմից հետո։ Մարդկանց առևանգումներ, անասնագողություններ, հրաձգություններ շման գծի տարբեր հատվածներում, դիպուկահարների կրակոցներ ընդ որում ոչ միայն հայ դիրքապահների, այլև մերզակա հողամասերում գյուղատնտեսական աշխատանքով զբաղվող խաղաղ քաղաքացիական անձանց ուղությամբ։ Այդ սադրիչ գործողությունները parzից էլ parze երկակի խնդրի են հետամուտ։ Այն է մի կողմից շարունակելով էթնիկ զտման քաղաքականությունը, վախի եւ ահաբեկման մտնոլոր ձևավորել Արցախի բնակության շրջանում, մարդկանց բնականոն կյանքը խաթարելու եւ տարբեր մարդասիրական հարցերում խոչընդոտներ հարուցելու ճանապարհով։ Մյուս կողմից ամենայն վարկաբեկել Արցախում տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի խաղապահ առաքելությունը, ինչպես միջազգային հարթակներում, այնպես էլ արցախցիների աչքում, անվստահություն սերմանելով ռուս խաղապահների նկատմամբ։ Իրավիճակն անմխիթար է նաև Հայաստանի բարագայում, առանձնապես Գեղարքունիքի եւ Շունիքի մարզերում, այո, նաև Արարատի մարզի երասխի սահմանագծում։ Պատերազմից հետո ադրբեջանական զինվորականները հայտնվել են այդ մարզերի գյուղերի հարևանությամբ Սյունիքի ճանապարհներին, գրեթե ամեն օր ոտնահարելով սահմանին ապրող հայ բնակիչների իրավունքները։ Հայաստանի բնակության համար փաստորեն անանցանելի ու վտանգավոր է դարձել Գորիս կապան մայրուղու 21 կիլոմետրանոց այն հատվածը, որն Ադրբեջանը կամայականորեն, ինչու՞ չէ, նաև Հայաստանի ղեկավարության լրելյան թույլտվությամբ վերցրել է իր վերահսկողության տակ հազար ու մի արգելանքներ ու խոչընդոտներ ստեղծելով հայկական եւ իրանական տրանսպորտային միջոցների ազատ երթևեկության համար։ Ավաղ ստիպված ենք ընդունել, որ Արցախի հանրապետության դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմը տարածաշրջանում ամբողջությամբ փոխել է ուժերի հարաբերակցությունը, ընդ որում ի վնաս հայոց զուգապետության։ Եվ նոյեմբերի 9-ի զինադատարի մասին Եռակոմ հայտարարության ստորագրումից հետո չի վերացել նոր պատերազմի սպառնալիքը։ Դրանով է պայմանավորված, որ Անկարան ու Բաքուն ռազմական գործիչների պարբերական այցելություններ են կազմակերպում դեպի Շուշի եւ Արցախի այլ բռնազավթված տարածքներ։ Սահմանամերձ գոտիներում հաճախակի կազմակերպում զորավարություններ, անկամ այլ երկրների, մասնավորապես Պակիստանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Այս ամենի զուգահեռ Արցախից բռնազավթված տարածքներում Ադրբեջանը շարունակում է զորամասեր բացել, կառուցել ռազմական ամրություններ եւ այլ ենթակառուցվածքներ։ Բացի այդ, պաշտոնական Բաքուն հետևականորեն լուծում է Թուրքիայից, Իսրայելից, Ռուսաստանից եւ այլ երկրներից միլիարդավոր դոլարների նոր սպառազինությունների ձեռքբերման հարցը։ Այսպիսի պատրաստության պայմաններում Թուրքիա եւ Ադրբեջանի ռազմական ղեկավարության կողմից ուղերձներ են հնչում, թե Հայաստանը պետք է վերջ տա թշնամությանը, չմտածի ռևանշի մասին, համակերպի կապիտուլյացիայի հետ եւ անվերապահ կատարի իրենց պահանջները։ Թուրք-ադրբեջանական տանդեմի այս գործելակերպը վկայում է այն մասին, որ նրանք չեն բավարարում Արցախում հրդադարի հաստատմամբ ու ամեն անգամ ցանկանում են հասնել ավելիին։ Այլ կերպ ասած, Անկարան ու Բաքուն այդպիսով իսկ չեն բացառում նաև նոր ռազմական էսկալացիայի հնարավորությունը։ Չի բացառում նաև, որ այն ուղղված կլինի ոչ միայն Արցախի դեմ, Նպատակ ունենալով ուժի կիրառմամբ զախտել նաև նախորդ անավարտ պատերազմի հետևանքով Արցախի մնացյալ տարածքը, այլև Հայաստանի դեմ ձգտելով ռազմական վերահսկողություն հաստատել առաջին հերթին Սյունիքի մարզի ողջ տարածքի նկատմամբ, այդպիսով իսկ լայնարձակ միջանցք բացելով Ադրբեջանի եւ Նախճիվանի, իսկ վերջինիս միջոցով Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի միջև։ Բնականաբար, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի հաջորդ քայլը նպատակաուղված կլինի Հայաստանի որպես ինքնիշխան պետության վերացմանը Շակերտներում ասած մեծ թորանի ստեղծման ճանապարհին կամ առնվազն նույն այդ տանդեմից Հայաստանի վասալային կախվածության ապահովմանը։ Այո, մռայլեն գույները դրանք անհարկի թանձարսելու կարիք անգամ չեմ տեսնում։ Ինչպես ասում են, ունենք այն, ինչ ունենք։ Կարծում եմ հարկ չկա դառնում մեղադրելու ոչ ոքի, ոչ Ռուսաստանին եւ ոչ էլ Արևմուտքին։ Մեղավորն առաջին հերթին եւ գլխավորապես մենք ենք հայերս։ Քանզի ի տարբերություն մնացյալ աշխարհի, մենք այսօր շարունակում ենք տարապել անպտուղ ռոմանտիզմի ամբուժելի ախտով, մերժելով, չընդունելով, որ ինչպես նախորդ դարաշրջաններում 21-րդ դարում նույնպես աշխարհում ամենօրեկ միջպետական հարաբերություններում բացառապես ուժն է որոշում իրավունքը։ Եվ մեր պետական անկախության անցած 30 տարում շարունակաբար անտարբեր գտնվելով որպես ժողովուրդ ու երկիր ամենայն կերպ հզորանալու հրամայականի նկատմամբ թույլ տալու համար, որպեսզի ոչ ոք որևէ երկիր փորձի ուժի դիրքից խոսի մեզ հետ։ Մեր ժողովրդի մի զգալի հատված մանավան մայր հայրենիքում Հայաստանում ավաղ այդպես էլ ի զորու չեղավ հստակ ու վերջնականապես գիտակցելու, որ անցյալ դարավերջի Արցախյան շարժումը խորթային տասամյակների կորցանարար թմբերից հայ ժողովրդին ի վերջո արտնասելու եւ ոտքի հանելու ազդակոչ էր հանուն հայոց անկախ ինքնիշխան պետականության վերածնդի ու վերակերտման, որ Արցախահայության գոյապայքարում է կոփվում համայն հայության ճակատագիրը, որ դա միայն արցախցիների շկռիվը չէ, եւ մեր այդ կռիվը միայն Արցախի համար չէ, այլ ազատ, անկախ ու միացյալ Հայաստանի համար որ առանց Արցախ աշխարհի ազատագրության մենք հայերս կարող ենք կորցնել որպես ազգ ու ազգային պետություն երկրագնդում մեր գոյատևության իրավունքը։ Երիցս երատես ու ճշմարիտ են այն բորժախող հայորդիները, ում համոզմամբ 2020 թվականի աշանային պատերազմում մեր պարտությունը մեծապես պայմանավորված էր առաջին հերթին ազգային միասնականության գաղափարի հենց նման հանցավոր թյուրընկալմամբ ապա եւ մարտական գործողությունների ապաշնոր ոչ կշռադատ կառավարմամբ Հայաստանի եւ Արցախի քաղաքական ղեկավարության կանխապես դիճողական դիրքորոշմամբ այլ ոչ թե մեր ողերիմ ճշնամու ռազմական հզորությամբ գերարդիական զինատեսակներով, զինվածությամբ, բանակի գերակշիռ թվականակով, Թուրքիայի զինուժի եւ միջազգային ահաբեկչական խմբավորումների աչակցությամբ Տշնամական ուժերի կողմից Արցախայության նկատմամբ զանգվածային ոչնչացման միջազգայինորեն արգելված զինատեսակների, առանձնապես ֆոսֆորային ռումբերի կիրառման, խաղաղ քաղաքացիական անձանց եւ գերիալ հայ զինվորների գլխատումների ու խոշտանգումների աղաղակող փաստերի առնչությամբ աշխարհի ցուսաբերած քար լրությամբ։ Հայ հանրության շրջանում ամենատարբեր հարթակներում ներկայումս կարծիքներ են հնչում, թե 44-օրյա պատերազմի հետևանքով Արցախը հետընթաց ապրելով իբր վերստին հայտնվել է անցյալ դարի 80-ականների վերջերի բազում հարցականներով հակեցած իրավիճակում։ Կտրականապես դեմ եմ ու մերժում եմ նման հորետեսությունը։ Նախ հարկևեր հիշենք ու չմոռանանք, որ 1987-88 թվականներին սկիզբ առած Արցախյան շարժման ընթացքում առաջացած բոլոր հարցականների լուծումներն էլ տեսանելի էին համաժողովրդական ազգային ազգագրական պայքարի ելած Արցախայության եւ հանուր հայության համար։ Դրա արդյունքում է, որ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին կենքի կոչվեց Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի Հանրապետության հրշակման գաղափարը, հայությունն ամենուրեք Հայաստանում թե Սփյուռքում ինքնակամ, անհապաղ ու բոլորանվեր զորավիտ կանգնեց նորանկախ Արցախյան պետականությունը։ Այնուհետև հաղթեցինք բազմից գերակշիռ զորական ուժերով մեր դեմ պատերազմ սանձազերծած ողերիմ ճշտամուն երկարատև հրադադար պարտադրելով նրան։ Ապա, եթե Արցախյան շարժման առաջին տարիներին Արցախը զրկված էր պետականությունից, ապա ներկայումս նույնիսկ սեփական տարածքների զգալի կորուստի պայմաններում պահպանում է իր կենսունակ պետականությունը, թող դերևս միջազգայինորեն չճանաչված, թող ընդամենը դե ֆակտո, թող համանապակ հնարավորություններով, բայց տնորինում է սեփական ճակատագիրը։ Համոզված եմ, Արցախում գուցե թե առավել քան հայաշխարի այլ հատվածներում անհամեմատ բարձր է ազգային գիտակցականությունը, ավելի խորն ու հաստատուն է համազգային համերաշխության ու միաբանության կարևորության ընկալումը, իդեմ մեր ժողովրդի արչև օրավուր սառոցող նոր մարտահրավերների իշա հայության անվտանգ ու ապահով վաղվա օրվա։ Արցախում քաչ գիտակցում են, որ սատանան այնքան սարսափելի չէ, որքան որ թվում է առաջին հայացքից։ Ես հավատում եմ, Արցախից է որ պետք է վերստին հնչի եւ անպայման կհնչի հայ ժողովրդի ազգային վերազարթոնքի ու վերահամախմբման շեփորականչը։ Ասենք ամեն։ Ա